CHU šat gopoto mal helpas lernadon? Uno el la plei sensaciai tecnologiajoi en la mondo dum la lasta iaroi estas sen dube la tiel nomata artefarita intelecto, AI. Eč la traduco de citiu esprimo en esperanton alportis novain PENSOEN pri la nocioi de intelligento cae intellecto. Sed citio povus esti temo por alia articolo. Pioniro sur la campo de AI estas la programo Chat Gopoto, lancita en la iaro 2022 de la entrepreno Open AI. La literoi Gopoto signifas en stricta traduco genera antau trainita transformilo. Gi utiligas instrucciiloin cae sinsequain informoin por antau vidi taugain vortoin cae cunmeti respondoin de gi petitain. Gi estas do trainita sistemo. Se oni raitus simpligi la clarigon, oni povus diri che chat copoto estas grandega cun meto de informoi organizitai en maniero liveri respondoin pri aferoi antaue conatai. Di creas nemion, sed respondas en simila maniero per datumoi el giganta stoco da conoi. Se oni volas nomi tion intelecto au intelligento, oni raitas condice che oni consciu che creemo quio estas essenza parto de la homa intellecto mancas en chat gopoto, compreneble. Gi simple cum metas antaue stocitain sciagioin. Alie programoi de AI esas lancitai en la mondo, cae la fero crescas en mirinda maniero. Oni usas gin en plei diversae campoi de la scienzo, tecnico, cae arto, cun valorei resultoi. Et en medicino gi antauvidigas belan helpon. Tamen, nenio estas perfecta en nia mondo. Dum la laste monatoi, chat gopoto causas mal tranquilon relate giaen efficoen la lernado cae qualito de resonado. Nova esploro en la Universitato de Londono montris che studentoi ciui usis tion programon por ver que textoen montris mal pli fortan tendenzon cogne engage sin en la processon. La experimento comparis tri grupoin. La unua havis aliron al chat Gopoto por sia vercado. La dua aliron al informoi de Google. La tria tute ne raitis consulti similain remedoin, sed oni devis verci per siai propriae conoi cae ideoi. Dum la verga vercado, oni observis la zerban funciadon de la studentoi per facae detectiloi. Lautio esploro, la textoi productitei cun helpo de Chat Gopoto estis la malplei bonae, cun malriciae vorto usado cae fraso structuroi. Crome, la cerbae analisoi montris malpli intensan cerban activigion en partoprenantoi ciui usis A Laulas Lau la sciencisto tio montras malplita cogna clopodado kai malpli da engagigio ie la proponita tasco. Crome, oni concludis che AI resultigis malpli bonan influon en testo e qui mesuris la memorigadon de la pritractita en havo. Unu el tiui sciencistoi en interviuo assertis, «Shat gopoto stelas la cognan agadon de studentoi». Tamen tiui consideroi ne estas sen contestai, char la afero esas suffice complica con multe diversae aspectoi. Aliae faculoi commentis pritiu frappa studajo che oni devas confirmi tiuin el trovoin se temas pri scienza e estas ciam recomendinde confirmi per novae studoi cae amplexigila la analison lau ciui eblezoi. Provisore, one rigardu la arte faritan intellecton, ne kiel miraclon, sed kiel novan remedon kiu postulas prudentan usadon.